figyelj, bazd meg, és rám jött, bazd meg, hogy mit csinált, megfogta a nyakamat, és orrizitált, beljött a szájam, és pám! Csak kibéttem a belét, bazd! pám! hogy ráütöttem, nem esett vissza a csávó, de én vagyok, és utána rám jött a fia, bazd meg, megfogtak, bazd meg, a fia, bazd meg, ez egy kétméteres méteres volt, bazd meg, megfogtak, üzötték a mesémet, bazd meg, lefogtam a csávót, na, köcsögös, pám, pám, pám! Na ne! De! Ne! De! Utána futottam el, mert a fia elrohant egy késért, bazd meg, és le akart szúrni. G, jön az A, meg az E, kap be Azt hitted már is itt a vége, itt a firma Hogy a falra föl lett írva és a rodeo Na meg a Beneri, a szicska, ő a homeboy Jó, iszíts a George Pont jókor Eufória, jókedv vagy mi a fa? Csak fecsegés, csacsogás, ez hip-hop? Mert japánul is tudok ám, hogy hűha Egy little bit smoke és a nosba Jó, tőlük függ a világ és a sorsa De mi a fene pivo beherovka Ja, idő ura kelet-európa Még szép, hogy eljött ma az ura róka Álmodtam már hosszú évek óta Cseska, bizony azóta Kell az Inside Junior Junior Hippopasztot, Esperanto, várva Prága szája áll közénk A gyáva gagyik fuxos álma rólunk szól a fáma sáv A firma időura, a rutin, a szájról szájról Erről ríma, ríl a szlogen, senki sem ér utolsó sem Ahol szól a mikrofon, a zóna, lordja Kelet, kolor, Európa, soror, tak, tak, tak óra forog A rész a füleden kopog A hajnali őrjárat idegen földön robog Robog át, át, nem plastik Hazai klasszik, panoromantik, Szeg reprezentál, nem száll, csekil meg Hát én várlak minden éjjel kábeltáztak, Kimaradt éppen a rém, a krém, a krém A épp mindent a híd névén A vonaton alapon bíboly, a lino, a szilik A monaton alapon MC, pronto, hármunk látka Ködölő Budapest, Prága, check, check Hazai lárma, lárma Kú, kú, csá, csá me Escúchame Prague, graffiti grad, the best, ja Pilla pillanatra figyelj rám, te is te cseska Dobre dzień, penyeručiće slička Nikto nie asusuje сегодня Co je P-I-L-O, N-S-A De la ciudad se llama Budapesta Szóval elkezdem azzal az a szóval Azzal az a szó, azzal az a Ja, Ja, itt hallgatom a szávokat és megfogant egy gondolat A két város közé miért nem építettünk a falat? Mint a kínai haladhatna ez a fura finom falat Keleti költői kaca Mit összerakott ez a csapat, kiket nem válaszi bábe És hát akkor most már -e, mondom, van egy mentális kábe Ezen szágul a szövege, a föld alatt is sláger Tisztes mint egy szecesszió zöld kandelábe Hirtelen kozmikus keringőbe fordul a báme Orion, ide urai, ah, ah van funky fráte A tenger mélyéről az égboltig a báfe Ne, ne is tagad rá ragad, mint ráma megvársz Len kultúra kapcsolat, mint a gönc Meg a háve a csá -e, Búcsúzok, folytasd már Mire, mire vársz, Web már e Ja, ja, Web már e Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Začalo se to tak, tak, jak Pateti, když i druhý den na vlak s kámošema Jen tak vyrazíme do Bratislavy Pár hodin na cestě a jsme tady Oh, oh, Romeo a Sake zpátky z Ameriky Svět je malý i veliký, jak se to vezme globalizace v Praze svý triky Radši jsme vypadli, proč baby ty Oh, oh, oh Dorazili jsme do Města hlavního slovenskýho rozdali čeky Koukli na konce varšavskýho, deště, nespěchy, ale špeky a jindy, co tam byl, by se dorazil na věky Pozdravuje vás a náš cíl je Budapešť Pešť, metropole na věž, věřte, že se něco o tom, co nikdo z nás netají, tak tež ani já nezdravím, o o r r i i o o n n Jsem představen, připraven tak ven z vlaku Na Nugaty nový příběhy, zážitky Můj zlatý Čekají na nás boláš, ty laláci, Místní kluci, týpci, vrajteři, přeci tak, to pokračuje, můžu říct hned Sedíme na privátě a je nás pět Dej mi pět, 24 let Na planetě to je svět Palíme palice a nekvět A naše lavice můžou o tom vyprávět Hned, hned, ten večer na oslavu udělali jsme panely Jak po staru a zpátky ve faru Do bytu hoku na karu Aha, aha, na karu Hned druhý den na nádraží čekáme dlouhou dobu pak fotíme, piju pivo, kluci kolu Celý odpoledne píšu rýmy Protože večer ve studiu natočíme to s klukama z firmy A ráno dám pešti s bohem Pojedem domů do Prahy, není to za rohem Možná se zastavíme ještě na skok v hlavě Názov stavby, ty kluci jsou mladí a mají v hlavě Repový moudrá rady, volný styly Pure, pure, ve Romeo celý opilý uh, uh, uh. Pure, pure, ve Romeo celý opilý, tak Pozdrawi Sorion z Prahy, We studiu w Budapeszci Oka, oka, firma, tak Dobry dzień, dobry wieczór, uwaga Wenecji, Syszka, Homeboje, Praha Budapest, style, az idő MC Faktor Az Eastside Union, Hot Hattól Az kantól édestől keletre landol Más tartól a folyton csak standol Len a napban, mikor sörszit kapva Szálak rúl napról napra, ahogy megvan adva Hallgatva nagyobbra a kezemet fogva De csóka, a forró hangulatot teremtek a sehova Csak többek, mikor orja nyomja a mikrofon galiban, ami a fa Európa testvér a cseh odóból, ho! Éjszakánként felvett regből A number one style man, tűnik a számban, csá csá csá Mi a Bankos, na mi a fa? Firma, maffia, Orion, az ura, Budapest veled mi van? Mi van, mi van veletek? Átlátok a segetek, mi hozzuk a rímeket Egyezzétek, fületek, termek megint Mi pedig szokás szerint Meg tudod ki minket hallgat másokra, miért legyit Mert itt mindenki meg felel, jobb utakra terel Keményebb, mint ellen, a hadseregre szerel Nemzeteket nevel, mindenkit ki szemel Ha csak a jogból veszel, akkor mindig velünk veszel Nem bűnözők itt kutat, a hip-hop utat mutat Ledőtt minden falat, ha befér nem vagy falat Itt a luxus a föld alatt, a budai hegy hegyek alatt Szalagon a hátsó liga, újra minden szabad Esperanto szál, internacionális vál kicsit yeah, dance, dance, dance, be a fa? Tükörben nézem, mögötted áll a monoton fantom Nem szappan opera sanzon, nem közt marsal a rangom, mint az affér Semmi pardon, csak egy kis pánik, mint a Matrix tisztán Has is made in Afganistán Pontosan megadom a paramétereket, ha valakit érdekel a lényeg Végleg éj a mának, mint Budapest meg Prága Füst felhőkbe mártva, hogy a bőig repcsik szállnak Beneri stricska, időre egy újabb fricska a világnak Ez nem láthatatlan vita, itt a halhatatlan a Minden bűnaló felold, vagy csak egy cinta terror Sou soprano tenor microfone terror, NOS per senior Nuk nuk style sensor